ala aleyhi ve sahbihi ecmain amma ba'd bugün 27 Kasım 2009 Cuma İman Çevki derslerimizin 14. dersi Tevfik Allah'ta Fırkaların doğuşunu dikkatli sebebiyle devam edelim inşallah Ehl-i Sünnet'in ve Eşariyerin iman hakkındaki söyledikleri makalatlar anlattı inşallah e, bu derse diğer kalan dört çünkü başta söylerken dedik ki altı tane meşhur görüş var onları yükseleceğim dedik bazı tanem için yükseleceğim yani için metre aşağıdan görüşü göreve dördü kaldı bu dördünü inşallah bir derse çözülmeye çalışacağım yani üçüncü görüş keramiyelerinin görüşü işte muhammed'in bin Sufyan Şunur ve ashabının görüşü Muhammed İbn Çallan Sufyan'ı ve ashabının görüşü Bunlar diyorlar ki iman dili ve ikrardan ibarettir iman dili ve ikrardan ibarettir bununla beraber tabi bunu da söylüyorlar diyorlar ki bununla beraber her kim kalbinde çıkıyor olarak olursa cennete giremez tamam mı? zaman ne Muhammed bin Kezban İslam ve sahabinin görüşü üçüncü görüş bunlar diyorlar ki iman sağlığınıdır bir ile tasdikten ibarettir ancak bunu söylemekle beraber diyorlar ki her kim kalbinde küfür olarak ölürse cennete giremez şimdi işte ee, şahı makalarında söyler İbn-i Hazret'i sallallahu aleyhi ve sellem rüyayla imanda şeyler edici şeyler vesaire başkaları kaptazan olsun teyit olsun adam mücadele olsun mücadeler kemanlarını biliyorsun ancak o şeyde dikkat edecek inşallah burada bir kendi var nedir? şimdi bakın kerranlarının çevirdikleri yani kerranlarının çevirdikleri dikkat ancak bunlar diyorlar ki münafıklar işte yani şöyle söyleyeyim şimdi e, kelamiyelerin şöyle söyledikleri söylüyor şey veya bunlar diyorlar ki münafıklar cennete görecekler bak şimdi bu şimdi Muhammed Mustafa Mesih'in ve ashabının iman hakkında söylediklerine baktığımızda tarifi noktasında iman dille ikrardan ibaret ediyorlar şimdi münafık dil ile ikrarı gerçekleştirdiği için çünkü o da münafık nedir? zahiren İslam'ın zahiren ortaya çıkan İslam şiallarını ortaya çıkarmaya çalışanlar ortaya çıkaran bazı küfür olması şimdi bunların bu tarifine göre bunların bazı lavazımları var ama ondan önce şimdi kerramiyeler yani kerramilerin şöyle bir hükür bunlar diyorlar ki münafıklar cennete gireceklerdir neden çünkü imanın tarifini böyle olunca münafıklar cennete gireceklerdir hani dedik ya onlar iman dille ısrardır diyorlar münafıklar da dille ısrar ettiği için kendileri mümin oluyor yani münafıkların kendileri ne olmuş oluyor mümin oluyor ve böylece cennete gireceklerdir diye zikrediyor kendilerinden keramiyelerden keramiyeler hakkında böyle zikrediyor tamam mı? ancak devamlı da söylediğim gibi gerek iman derslerinde olsun gerek başka derslerde olsun devamlı söylediğim doğru yaptığım bir şey var Ehl-i Sünnet'in Ehl-i Sünnet adildir zaten Ehl-i Sünnet'in vakıflarından bir tanesi ama biz de Ehl-i Sünnet'e mutlak ettiğimizi Ehl-i Sünnet'e olduğumuzu iddia ediyorsak biz de onların adımlarını adımlarını takip etmemizin adımlarını takip etmemizin şimdi o yüzden devamlı söylediğim gibi adil olmak lazım İbn Teymi'yle de olduğu gibi adil olmak lazım yani bizim bir fıkra bölümümüz şey için, için e, onlar için beslenmemiz üzerinde bulundukları için sözlerle için beslenmemiz yok kaldı bizi adaletimizden uzaklaştırmamız İbn ne diyor ki her kim şey münafıkların cennete gireceğini kerramiyelerin sözlü olarak zikrederse ondan hakkında yalan söylemiş olur o yüzden dikkat et bak kerramiyeler böyle diyor münafıklar denize girer diyor deneyim dedim ki kerramiyelerin kerramiyelerin şöyle bir dedikleri zikrediyor bunun çünkü tarihte kerramiyelerin görüşü olarak zikreden başka fıkralardan insanlar çıkmış demişler ki bunlar kerramiyeler münafıkların da cennete girilmiştir ama bu tehnedimde görüyor tamam peygamberler dalalet ehli batıldalar bilmem ne içinde olsun olsun sıfatlı olsun başka mevzuları olsun tamam batıl ehliler ancak bunların batıl olmaları onların hakkında onların söylemediği şeyleri onlara isnat etmemeli ne yapmak gerekir o yüzden Ümit Emin'i dediği gibi her kim diyor Ümit Emin'i kerramiyeler hakkında işte kerramiyeler münafıkların cennete gireceğini e, söylerse şey, yani de e, kervanların böyle dediğini iddia ederse e, ve onlar hakkında bunu zikrederse kervaniyeler hakkında yalan söylemiş olur yani onlara ısrar almış olur yani kervaniyelerden böyle söylenir tamam mı? bunlar iman dille ikrar ederken şu ortaya çıkıyor yani bu ortaya çıkıyor münafıkların da o zaman cennete girmesi gerekir tamam mı? sen bunu vergi olarak söylersin kervaniyeler çoğunun şu kapıya çıkıyor ancak onların bizzat bu lafı telaffuz ederek veya ikrar ederek veya ortaya koyarak veya akide olarak benimseyerek söyledikleri bir şey değil yani ne? münafıkların cennete böyle bir şey yok kelamda tamam imanın tarifi getirmeyi gerekiyor ona lazım olmaz yani bu çevremelerin mezhebi denmez lazım olmaz yani tarifinin gereği de diyorlar ancak Muhammed bin Kerra'nın olsun İslam'ı olsun olan ashabı olsun münafıkların cennete gireceğine dair bir şey diyorlar ama işte neden ben konstitüsyon Nasıl? Nasıl? Nasıl? tabi tabi onu biz zaten söylüyoruz yani o yüzden bu tariflerimiz bunlar Mahmud bin Kerran Eskizistan ve ashabını şöyle biliyorlar bunlar diyorlar ki her kim iman nedir? Dille ikrardır tamam mı? bunlar diyorlar ki iman dille ikrarın ibarettir ancak bununla beraber tamam mı? her kim kalbinde küfür olarak ölürse cennete giremez diyorlar ancak bunlar ortaya koyduğu bu şeye rağmen bazıları onlara münafıkların da cennete gireceğini söylüyorlar diye müstek etmeler olur ve bu galat tamam mı? bu bağlı bizim cennetlerini söylüyor neden bunu söylüyor bak bundan dolayı Eşari imamlarından olan El-Baghdadi Suri dinde El-Baghdadi meşhurdu Eşari imamlarındandır Suri dininde diyor ki Kerraniyelerin ilmi hakkında görüşümüz yani görüşümüz mükteder müktediyor bu müktederken El-Bagdadi'nin galatı hatası e, ortaya çıkıyor Bagdadi diyor ki kerrameler şöyle diyor işte diğer kerrameler diyormuş ki her kim ezelde yani hani Allah Azze ve Celle ne söyledi evet kulu Rabbikum ben sizin Rabbiniz değilim değil mi? işte bunlar diyor ki her kim ezelde ben sizin Rabbiniz değilim sorusu var ya bunu evet diyor yani evet sen bizim Rabbimizsin diyor cevap verirse ve de hayatında hiçbir müddet işlemezse de ona kafir gelir diyor mümkün söylüyor bunu eşari imamlarından el-Bagdadi kerramilerin yani az önce işaret, işaret ettiğim şey yani bu el-Bagdadi kerramileri neyi mi söylemiş oluyor yani diğer kerramiler iki müştek haliyle beraber evet demesi bir de herhangi bir hayatında rüzgar getirmemişse o adam tamam kurtulmuştur ne olursa işte burada galata düşmüştür elbette kervaniyelerin söylemediği şeyi kervaniyelerin akide edilmediği şeyi ona söylemiştir onlara söylemiştir İbn-i Teymiye'de böyle demin de söylediğim gibi İbn-i Teymiye'de ise erken ee, münafıkların cennete gireceği vesaire bu tür şeyleri Kerramiye'den ölçüye kadar onlar hakkında ne? Yalan söylemiş olur Diğer bir tabirle söylemiş şey olur Çünkü akıl bu büyük bir tenakkıldır Aklı başında hiç yani hiç kimsenin aklı başında bir kim böyle bir şey söylemesi tasavvur edilememiş olmaz Şundan Bunu kerramiyeleri El-Bagdadi'den başkası da zaten ne yapmamışsın dikkat pek elbada bir görüşüm söyledim ben bunu söylemiştim kervanlardan ama dediğim gibi kervanlardan bu kervanlardan ne? sabit oldu ha tabi böyle İbn-i Azim'in kervanlığı hakkında söyledikleriyle alakalı kendi edilmesi gereken bir şey daha var o da şu hem de İbn-i Azim'in kitaplarında yani fıkhalar hakkında onların görüşlerini söylerken izlediğim şey bunlara da önemli nedir bakın şimdi İbn Hazm'da e, galata düşmüştür Kerramiler hakkında yani El-Baghdadi'nin meşgulleri iman hakkındaki söyledikleri sözleri yani kerramiyeleri iman hakkındaki söyledikleri sözlerini alıyor ee, sözleri de ele alıyor İbn Hazm sözlerinin lazımıyla ele alıyor diyor ki kerramiyeleri kafaları diyor ki bir grup kimse diyor e, işte imanın Allah'ı bir ile iki ayırmak olduğunu söylemişti diyor Peygamber peygamberleri hatırlıyorlar eee tamam buraya kadar doğru güzel yani tamam buraya kadar doğru ne diyorum abi bir grup insan vardır ki imanı Allah'ın bir ile iki olduğunu iddia etmişler tamam buraya kadar doğru yani Kerranlılar diyorlar ki imanın tarifi hakkında ne, ne diyorlar? İmanın tarifi diyor, imanın bir ile tamam ama İbn Hazm'ın akıda onu diyor ki kalbi küfür e, yani kalbi ile küfür küfrü itidap etse dahi diyor diğer kazanmalar diyorlarmış ki iman dille itirazdır kalbi ile küfrü itidap etse dahi yani eğer kişi bunu yaparsa ömrünündür cennet öyledir yani kişi dille itiraz ederse o ile küfür ederse dahi tamam ömrünündür cennet öyledir ve bu Muhammed bin Azim e, İbni, e, yani Muhammed bin Kerem Sıddık'tan'ın ve Azhar'ın sözleri şimdi bak İbn Azim bunu bazen yapar şimdi bu e, İbn Azim'in bu Muhammed'in bilmek çünkü İbn Azim mesela Sittar adlı okutkalarla alakalı kaynak çok önemlidir İslam'da ehli sünnet olsun ve diğer fırkaların alimleri olsun vesaire ünlü alimden soruyor yani herkes bu kitaba önem vermiş değer vermiş kaynak olarak almış ancak İbn Hazm'ın şu mevzunu bilmek lazım İbn Hazm yani fırkaları lazımı akvalihim ile elanır yani sözlerinin lazımları ile elanır yani ne demek aslında şimdi herhangi bir e, kişi veya grup bir e, akide ortaya koyuyor ve bu akidenin içinde yani bu akide, bir akide ortaya koyuyorlar ve bu akide bir kapıya çıkıyor ama yani herhangi bir batıl yola çıkıyor bazen ama o batıl çoğu kendileri söylememiş sen istiyorsun değil mi? sen bunu söylediğine göre şunu demiş oluyorsun o zaman sen yıkanmış olur tamam mı? buna lazım mezhebine mesela evli sünnete müsaade ettikleri şimdi hiçbir zaman evli sünnet vermemez mesela Allah Azze ve Celle'nin e, işte mahlukatın eline benzediğini söylemiş midir? söylememiştir ne yapıyorlar? evli sünnete mukalebe olan çocuklar Şöyle diyorlar ki Allah'ın ölü var da diyorsanız ve elde nedir budur kendi ellerini getiriyorlar elde budur o zaman siz Allah kullara benziyor demiş oluyorsunuz bak lazım ne nezlerini lazım ne nezlerini ne anladın mı? yani sözünün, sözünün e, lafızların itibar almıyorsun o lafızları resim dikenin kullandığın şu türlü cümleler şu türlü lafızlar şuna delalet ettiği için sen şu oluyorsun anlatabiliyor yani mesela şuna benzer diyorlar ki öyle düşünmek Yahudilere tatlı eder neden Yahudilere tatlı Yahudi de Allah aşkı demiş öyle düşünmek de Allah aşkı dediğine göre öyle düşünmek Yahudilere biz de inanıyoruz diyorlar mesela yani belki biraz uzak bir uç bir ama bu var yani lazım nedir yani ne demek biliyor musun lazım nedir bir kavgın zahirini alıp o zahirinden bir şey anlayıp ha o zaman sen bunu söylüyorsan bu, bu kapıya çıkar o zaman sen şu olmuş olur tamam mı? Şimdi İbn Hazım bunların da İbn Hazım'ın bunu çok yapar İbn Azim bunu devamlı yapar tamam O yüzden İbn Azim'in bu sözüne dikkat etmek lazım çünkü İbn Azim bazen fırkalar hakkında bir şeyler zikreder sen zannedersin ki o fırka onu söylemiş halbuki o fırka o lafı kullanmamış İbn Azim onu ortaya koymuş yani nasıl sanki İbn Azim onlara şöyle demiş olur işte sen bunu söylediğine göre sen busun ama demiyor İbn Azim onlar bunu söylediğine göre böyle söylemiş oluyorlar demiyor direkt onu naklediyor sanki o fırka onu direkt söylemiş bir anlıyor tamam mı? anlamak için böyle uzun bahis araştırma miktarı vesaire diğer kitaplarla oturtana dönüş bakıp karşılaştırılır ancak öyle anlayabilir yani bunu anlamak kolay değildir ama tabi bu belli bir zirafetten sonra ee, yani elde edilecek bir meleke olabilir yani tamam mı? O yüzden İbn Azim bunu diyor ki bazen yapar yani fıkraları lazım ekvalihim ile elan sözlerinin lazım olur yani mesela ne diyor? Ee, şimdi ne der mesela iman azmaz ve işin. değil mi? artmaz yok şimdi bak mesela Türkiye'de de bunu kullanıyor mesela bazı insanlar da Türkiye'de bunu kullanıyorlar bu yanlış yani bu sorunun o şey yani ne böyle şimdi bu insanları görüyoruz diyorlar ki müjdeler ne diyormuş işte cübdille en fasık insanın şeyi aynıdır cübdil ile en fasık bir insanın imanı aynıdır veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de en fazla kişinin imanı eşittir aynı böyledir müjdeler böyledir halbuki baktığım zaman hangi müjde bir tane bunu tasavvuf eden ne bir fırka gelmiş geçmişte burada da bunu söyleyen bir insan fırkaya mensup olan veya olmayan kendisini İslam'a nispet eden bir diyen böyle bir şey yok ama insanlar ne diyor mesela müzeler diyor ki işte cezaevinde en pahalı bilmem e gözünü nereden çıkardın bunu diyor ki e şimdi müzeler söz böyle diyor neden çünkü müzeler diyor ki iman atmaz, ve eksilmez e, artmaz ve eksilmez yani artma ve eksilme olmadığı için imanda o zaman herkesin imanı eşit olacaktır tabi bu adama ne diyor böyle bir adam bak sen bu diyor bunu lazım mezar olarak tutuyor yani diyor ki Müjdeler diyor ki iman atmaz ölçümler bu sözleri bu kapıya çıkar bu söyle ama müjdeler böyle diyor dediğin zaman hani bu karşı taraftan ne anlaşılır yani evet müjdeler lafzen bunu açık ve net bir şekilde söylüyorlar demek olur bu da ne olur karşı taraftan söylemediklerini isnat etmiyor anlatabiliyor muyum o yüzden bak şimdi İbn Azim çok uzun bir var İbn Azim'in e, lazımın mezhebi mezhep olmadığında icmayı dikkatli halde şimdi usulde kaygı lazımın mezhep hiçbir zaman mezhep değildir yani ne demek bu? bu bunlar biraz e, şey noktalar belki karışık durabilir ya ilmi mantıklar ama bunlar kısalım gibi şeyler gibi önemli çok önemli şimdi artık lazımın mezhep hiçbir zaman mezhep değildir yani ne demek bir insanın söyledikleri veya ortaya koydukları bazı inançlar veya kaideler bir kapıya çıkarıyor olabilir batıl bir kapıya çıkarıyor olabilir batıl bir şeyleri gerektiriyor olabilir ama eğer o, o batıl şeyleri gerektirmiyorsa sen bak işte o böyle diyor ya sen böyle diyorsun diyemezsin ama adam söylemediğini diyecek tamam mı? şöyle dersin sen şöyle şöyle dediğin için senin söylediğin şu kapıya çıkar o yüzden sen batılsın bunu söyleyebilirsin yani lazımı mezhebi karşı tarafa reddiye olarak getirebilirsin ama ne yapamazsın ne yapamazsın onu onu sen söylüyorsun diye kullanamazsın mesela ne göre şimdi hiçbir insan e, hiçbir insan Allah'ın cehennemde olduğunu söylüyor mu? Söyle, söyle, söylemiyor değil mi? Hani bu fıkra çıkmış mı Allah'a verildi cehennemde olduğunu? Veya cehennemin içinde ateş, ateşin içinde olduğunu diyor mu? Değil mi? Ama şimdi Allah her yerde de zengin insan. Her yerin içine cennet geliyor mu? Cehennem geliyor mu? Biraz, e, işte ne bileyim tuvaletin deli atılır giriyor mu girer değil mi Barlar girer mi girer her şey girer yani köpeklerin yüzeleri girer mi domuzların leşinin içi girer mi her şey girer değil mi o zaman Allah her yerdedir diyen insanın sözü Allah cehennemde bizi de kaçar mı? Evet kaçar ama sen işte bazı yerlere göre Allah cehennemin içindedir işte bazı fırkalara göre e, Allah işte denizin karnındadır haşa e, bu tür şeyler söyleyemez anca ne diyebilirsin bazı mezhepler vardır onlar Allah'ın her yerde olduğunu söylüyorlar ki bunlar benim yanımda her yerde olduğunu söylüyorlar bunların bu sözünün lazımı işte lazım mezheptir bu sözünün lazımı buna getirdiği için mezhepleri batıdır bak bunu söyler ama şöyle diyebilirsin işte sen kendi kendine diyorsun ki e, evinde bir kitap okuyorsun belki çünkü bu fırkanın görüşleri çıktı karşıma ne diyor bu fırka diyor ki Allah Azze ve Celle her yerde sonra sen kafandan ne yapıyorsun bunu tasavvur ediyorsun ha bunlar Allah her yerde dediğine göre o zaman bunlar Allah cehennemde demiş oluyorlar işte yerlerde demiş oluyorlar çünkü oralar da diyor yani sonra ne yapıyorsun gidiyorsun insanlara bu kısmın görüşünü anlatıp sen diyorsun ki ey arkadaşlar veya ey cemaat veya kitap yazıyorsun her neyse ey cemaat ey arkadaşlar böyle böyle şu isimde bir fırka var onlar Allah'ın cehennemde olmuş oluyorlar bak halbuki sen onun görüşünü şekilde okumamışsın ne şekilde öldürmüşsün onlar Allah'a yerdir sen onu çıkardın o yüzden bazen mezhebi hiçbir zaman mezhebidir yani bu adamların mezhebi Allah canlandı veya bu adamların mezhebi Allah ihtiyarlardır bu şekilde kullanılır bu şekilde kullanılır bunların mezhebinin lazımı gidirler tamam mı? ve lazımın mezheleri bir olarak kullanırsın ama dediğim gibi tekrarlıyorum bu şartla bu onun mezhebi ve şeklinde değil lazımın, lazımın mezhebi ve şeklinde mezhebinin lazımı ve şeklinde kullanılır o yüzden İbn Hazm'ın bak çok ilginç İbn Hazm'ın icma zikreder icmayı zikreder hiçbir zaman lazımın mezhep mezhep değildir veya hiçbir zaman demedim bu da biraz farklı yani genel olarak e, lazım mezhep mezhep değildir İbn Hazım bu, bu konu hakkında icmayı zikrettiği halde kendisi bu kaydetine muhalif etmiştir birçok fırkayı lazımın mezhebiyle ele alıp kaçırmıştır lazımın mezhebiyle değil mi? fırkalar bir şey söylüyor ondan bir şey çıkarıyor e, yok şunu buna çıkardığı böyle böyle anladın mı? yani lazım lazım mezhep mutlulur ama gel gör ki birçok futbol ne yapıyor lazım mezhep böyle tamam bu anladım dördüncü görüş şimdi üçüncü görüş Kerem yorum görüş onu geçtim anladık mı Kerem yorum görüş ben öyle şey Onları en son karıştırdım Ben sana şey diyorum Dördüncü görüş bu bir yorum görüşüm Şimdi Cemil'in Safvan Etkinliği bunu ilk derste de veya ilk dersten bilmiyorum mukaddimeden sonra ilk veya ikinci dersimizde her neyse biraz bahsettik ama tabi müstakil görüş olarak bir görüş çizdirdik onun arasında istedik şimdi müstakil olarak ele alıyoruz bölümü görü bölümden görüş bölümünü toplam ekonomi meşhur biliyorsun doğru bölümün işleri olan ne bileyim meşhur bölümünü toplam bölümünü nezerin ona göre iman kalb ile bilmektedir ona göre imanın kalb ile kalp yani kalp amelleri azaların amelleri dilin amelleri yani dilin amelleri ne yani Kur'an okumanın gerekmesi vesaire şahit kalp amelleri ne korku ihlas ee, yani buna göre cehennizin farklarına göre iman nedir? İman kalb ile bilmekten ibarettir yani kalb ile sen bileceksin bunun ibarettir kalp amelleri azaların amelleri ve dinin amelleri imandan gelir bu İslam'a gelmiş kendisini İslam'a mutlar eden imanla alakalı fırkalar arasında söylenmiş en şerli sözdür en pis söz, en fasık söz, senin de yer üzerinde bir patlamıştır sadece ünlü saklana gören ne korku ne kalp amelleri ne kalbin amelleri ne azaların amelleri ne de dilin amelleri imandan doğru iman sadece kalb ve kalben bilgi kalp içindeki bilgiden şimdi bak bu terimimizden ünlü saklanın görüşü hakkında yani görüşünün hakikatinin ne olduğu hakkında çok basit ifadeleri var Rahim Allah diyor ki diyor ki cehennemi mutlaklan ve ona tabi olanlar diyor iddia diyorlar ki iman mücerret olarak kalbin tatlıkıdır ve bilmesidir mücerret olarak kalbin tatlıkı ve bilmesidir bunlar kalp amellerini imandan saymıyorlar ve iddia diyorlar ki bunlar kişi kalbi bile Allah ve Resulü yani yani Allah ve Resulüne hatta Allah dostlarına düşmanlık ediyor yani Allah'a Resulüne verilerine düşmanlık ediyor Allah düşmanlarını deli edinmeyle dahi olsa kamil imana sahip olabilir diyorlar Ali Nizam Allah'a da küfür şey, şey Allah Resulü'nün evliyalarına da çeksin hatta ciddiyle helal et Allah'ın evliyalarının Allah'ın dostlarının düşmanı dahi etse bu kişi kamil imana sahip olacak neden bu kamil imana sahip olacak tarifimden dolayı iman bilmekten ibaret ben bildikten sonra ne olacak değil mi? ne zarar olacak? aynen diyorlar ki bunların hepsi kalpteki imana zarar vermeyen mafiyetlerdir yani bunu bu kelime zikrede yani e, bunların işte Resul'e küfretmek, Allah'a küfretmek işte verilerini düşünmemek vesaire bu şeyler Müslümanların sevmek vesaire bu şeyler bunların hepsi nedir? Diyorlar ki bunların hepsi kalpteki imana zarar vermeyen mantıklar ve günahlardır Bilakis kişi bunları yapar bununla beraber batında Allah katında mümin olabilir diyorlar sonra hatta diyorlar ki ancak bu, yani, e, bu kişilere dünyada kafirlerin hükümleri sabit olabilir şey söyler tamam bunlar Allah katına mümindir ancak bu kişilere ne dünyada kafirlerin hükümleri sabit olur yani sabit olur yani düşünün bugün insan Allah'a Resulü küfür ediyor bu e, buna dünyada kafirlerin hükümleri sabit olur ama bu olmadığını işte e, kalbine bunu yoktur e, yani ne, yani mesela bir ki Allah'tan başka ilah yoktur anlatabiliyor muyum? Gibi yani dediğim gibi şimdi biz şey ya bu onun bir delili yani bunlar hepsi da bu onun belki bir delili yani birçok şeyleri var bunların münakasını ne yapacağız ileride göreceğiz o yüzden mutlaka konuşalım kadar bunlara bu ve bunların hareketini kısalara tatlı ve diyorlar vermiyoruz yani bizeysel bunları kadı olarak tanıyoruz bunlar hepsi görülmüş bu kişi neydi? Bunlar diyorlar ki bu kişilere dünyada kafirlerin hükümleri tabi olur uygulanmış. Çünkü bu tür küfür sözler diyorlar e, küfür emarelerinin yani her ne kadar batının yüzünün olması mümkün olsa bile e, bu tür şeyler küfür emarelerinden diyorlar. O yüzden diyorlar bunlara dünyada kafir uygulanmış her ne kadar böyle de olsa diyorlar küfür emaresi olsa da batından mümin olmaları mümkün diyorlar anladın işte bunlar e, yani bunlara mesela kitaptan, sünnetten veya icmadan bu tür kişilerin kafir olduğu yani Allah ve Resulü'nün söyleyenlerin kafir olduğu ahirette azap görecekleri ile alakalı mesela nasıl yönetildiğinde bunlara yani cehmiyeleri diyorlar ki bunlar e, diyorlar mesela nasıl yönetildiğinde bunlar ne diyorlar diyorlar ki bu onların kalplerindeki yani kalplerinde tatlının ve ilmin olmadığına delildir yani mesela bunları getiriyorsun kitaptan sünnetten icmadan nakler getiriyorsun Allah'a yorusunu söylenin kafir olma dair ayet azam edileceğine dair nakleri getiriyorsun onları yönetiyorsun nakleri onlar bu noktaya karşılıyorlar ki bu onların kalplerinde tatlının ve ilmin olmadığına delildir anladın mı? yoksa e, kafir olma göre yani onlar bunu söylüyorsa demek ki kalbinde ilim yok ki bilmiyor ki tamam mı? kalbinde ilim yok ki bu mümkün olur yoksa küfüre girmez mi olur anladın mı? sadece küfür içindeki küfürün alameti onlara göre küfür tek bir şey o da nedir? küfür tek şey. o da, o da cehalet bilmemesi bak kal kalbin teslim olması değil lan bilmesi sadece yani şöyle şey şöyle bir Allah varmış bu ilmi bilmesi ha inanması da değil yani Hayır yani çok farklı bir şey yine iman tek bir şeydir diyorlar o zaman ilim yani küfür tek bir şeyden ibaret o ne cehalet iman ise tek bir şeyden ibaret o ne bilmek zorunda ilim de bilmek zorunda yani bilmeden hatta diyorlar kalbin yalanlığında ya taklit yani ibareler sonra onlar kendi aralarında tabi ayrı içindeler bunlardan ne noktada kalbin taklidi ile kalbin dinlemeti şey kalbin taklidi ile kalbin dinlemeti aynı şey midir? ayrı şeylerdir çünkü bunlar ne dediler iman kalbin dinlemesi veya taklidi etmesi şimdi ibareler konuyor yani bunlar iman tarzı boyutu bunlar aralarında ihtilaf oluyor yani aralarında ayrılık var bunlar Ya kalbin tasdiki ile kalbin bilinmesi aynı şey midir? Aynı şeyler bir yoksa ayrı şeyler midir? Diyor. Bunlar aralarında ne yapıyorlar? İhtilaf ediyorlar. Yani kalbin tasdiki, kalbin bilmesi midir? Yoksa, e, yoksa tasdik etmesi ile bilmesi ayrı şey, ayrı ayrı şey, şeyler midir? Bunların ne var mı? Yok, yok öyle. Zaten bunların yani, kitapları, hani bize kendilerinin yazdığı kitapları günümüze kadar öyle ulaşmıştır. İşte bunlar e, fırkalarla alakalı olan anlattık usulü nasıl öğrenildi diye geçen dersin. Bilirim, bunların da çok kamçı şey yaptığı nakiller yok. Bunlar tarihte Allah'ın bütün kabul görmemiş tarih içinde çürümüş gitmiş kendi beraberle baş başa kalmış tamamen dalaletiyle birlikte girmişler kadere bir şey ümmete bir hayırları olmuş bir kendilerinin hayırları olmuş yoksa bir dönemdeki dünyanı taktırmışlar onların bazı temelleri gününde gelmiş yoksa kendi böyle not anlıyor yüzde yüz bölümüne giremiyor Allah'ın bunlar tarihin var yok şimdi bunların tanımiyetini bütün ümmet anladı bunlar bir sıralar koydu hatta sonra en son İbn Teymiye Rahimullah ki işte iman hakkındaki diyor bir söz yani, yani zihnin bir sözü diyor iman hakkındaki söylenen sözlerin en pahalı en pahalı Şeyh, e, Şeyh İslam Rahimullah Fetavada söyler bakar genelde fetavada iman hakkında en çok bahsettiği şey genelde yorumculukta falan yorumculukta diyor beşinci görüş akı iman kalb ile kalkıp dil ile ikrar olduğunu söyleyenlerin görüşüdür bu da e, nerede var en çok şu an yaşadığımız dünyada hemen hemen birçok ülkeye hakim olmuş görüş Türkiye'de mesela işte Matur Adağlarında söylenilen Ebu Hanife'nin beşinci görüş bu görüş iman kalbi ve tavsik bir görüşler olduğunu söyleyenlerin görüşleri ameller ise ne bunlara göre dolayı, yani bilakis ameller imanın şiarlarındandır dolayı bu tabirleri konuyorlar yani veya başka bir tabirle diğer bir tabirle imanın temelisidir diyorlar imanın temelisidir diyorlar yani amel imanın kendisini ne diyor imanlı olan e, işte amel semeresini ortaya çıkarır değil mi? yoksa amel iman insanın altına dahil değildir selefin tala falan bakarsan bunların şeyler diyorum bu görüşünü bu şekilde insanların işte bu ibadet ve fıkı elinden bir faydanı görüştürür dikkat et ibadet ve fıkı ne demek? bunu ilk ortaya çıkan kim bu görüşü Ebu Hanife'nin hocası Hammad bin Ebu Süleyman Hammad bin Ebu Süleyman bizim süreç alimlerindendir kendisi ehl ve abidliği ibadet ehli olduğu ümmetçe kabul görmüş ehl-i sünnetin dairesinde olduğu ümmetçe kabul görmüş insanlardan ama maalesef bu ibadet ortaya atın bir kişidir Müslüman kalbi de kalsın dille de kalsın tamam bunu Hammad bin Ebu Süleym'in şimdi e, Hammad bin Ebu yani bundan dolayı şimdi Hammad bin Ebu Süleym'e dinliyordu kendisi işte fıkıh ve ibadet olduğunu bu görüşü ortaya atıyor bundan dolayı ahiret bu beşinci görüşe dikkat edin bir isim vermedik ya yolunun mürciyeli fukaha diye bundan meşhur olmuştur yani mürciyelerin fukahaları şimdi geçen derslerde çocuk Ebu Hasan'ın eşarine de mesela mürciyeler 12 gruptu makalar İslam'ında mürciyeler var ki 12 bu 12 grup aralarında bir sürü yani aralarında çıksın 12 grup bunların 12 grubun içinde bir de mürciye fukaha denilen gruplar işte bu imanda öyle en yakın olan tamam ee, ancak yine de kavullarını eline rağmen gider çünkü e, öncesi bekliyor peki neden bunlar milliyeti fuka içinde aldılar anladın mı? şundan da bu Hammad bin Ebu Süleyman'dan geldiği için onun ortaya koyduğu giden bir kavul olduğu için Hammad bin Ebu Süleyman da çok fakir alim, ehli sünnet alimlerinden olduğu için buna müdriyeti fukahanın görüşü demişler yani müdriyeler arasında fatih olanların yani bunlar aslında cahil insanlar var müdriyetinde bunlardan biri yani o sınıfa koyamıyor çünkü biraz müdriyet ötesi bunlara anlatabiliyor muyum? yani bir dalalet özünün bir dalaleti tam olarak sözmüş oluyoruz halbuki bunların sözü diğerlerinden çok daha uzun yani ne kadar sahibi görüş olmasa da yine de öyle sünnete yakın olduğu için bunlar ne için almışlar müjdelerin fukahaları fakirleri iyi görüşleri yani en hayırlı müjde görüşleri anladın mı? bak şimdi aslında bu ilk kardeşim burası çok önemli ince ayrıntı her ne kadar bu görüş ümmette ilim ve diyanet ehli yani her ne kadar bu görüş ümmette ilim ve diyanet ehli bir ortaya koymuşsa da ki bütün cihanların ne düşünüyorum bunun bir sebebi yok yani ne? Hammad bin Ebi Süleyman'dan sebep arasında Hammad bin Ebi Süleyman'dan önce bu görüşü benimseyen kim şey yok tamam şimdi bir kalın bir iki günümüze geldi Ehl-i sünnette İmamda imanın haricinde imanın ne olduğu hususunda icma var mı? Cevabımız ne? Evet Evet icma var mı? Peki şöyle bir ödüyor Ebu Hanife ama icmanın bozulması diye bir şey söz konusu olmaz yani sen her çıkan bir icma dersen ki hata etmiştir e, ee, icmanın bozulması diye bir şey söz konusu o zaman hata etmiştir lafı suçlayanı bölünmüyor veya aç, aç insanı bölünmüyor suçlayanı suçluluktan kandıramıyor anlatabiliyor muyum? bir şey değil yani tabir değil veya soruya bir cevap değil anladın mı? hata etmiştir bunu neyse oraya girmeyin ala kulli hal anlamışsınız şimdi bak ee, cevap ne oldu icma şimdi Hammad bin Ebu Süleyman'dan sonra şey önce Selefte icma var mıydı? Gördüm var İcma'yı nakleden bir sürü şey kişi var mütevatirdir e, İmam Bukhari'den tut İmam Şafi'den tut vesaire İcma'yı zikrediyorlar bunlar Sade'de, Sade döneminde İcma'yı zikrediyorlar vesaire bu mütevatir yani Hamad bin Ebu Süleyman'la yani sahabeden ta Hamad bin Ebu Süleyman'a kadar Selef arasında imanın tarifinde icma olduğu o kadar mütevatir ki güneş gibi açık yani tamam mı? şimdi bunun böyle olunca bu Hammad bin Ebu Süleyman Hammad bin Ebu Süleyman'dan sonra bin tane daha selef olduğunu iddia eden selefi olan öyle sünnet olan alim çıksa yine ne görüyoruz insanın şart kalmıştır şart ne değil mi? bir şey nasıl şart kalır eğer icma muhatı olmuşsa yani icma kalbileştikten sonra çıkan her görüş içinde ne olarak addedilir? o yüzden diyoruz ki selef arasında icmada şey imanda icma vardır Hammad bin Ebu Süleyman Ebu Hanife ve Kut ehli Ömer Kadir'in Kut ve Meryem'e tamam çünkü onlardan önce icma ne? nakil olmuştur eğer hata yapmış oluyorsan onu neden o zaman e, şey olmaz yani her çıkan bir kişi yüz, kişi e, olmak lazımdı sen yüz kişi de şans kalır mı denir yani değil mi şimdi yani yüz kişi de hata etmiştir der, dersen o zaman yani icmanla da kaybediyor bir sonuç çıkarır anladın mı? Her çıkana sen hata yaptı dersin o zaman dünyanın bozulması diyor bir şey söylüyor ben dünyada her şey mevzu dünyadaki her mevzu icma olmuş olur neden? dünyadaki bütün fıkhi akide mevzu hepsi icmadır ben olmam anladın mı? çünkü bir görüş ortaya atarsın ee bir sürü adım var o görüşe zıt hata yaptı dersin çıkarsın işin içinden anladın mı? bunu yapalım bunu buraya yapalım tamam mı? şimdi o yüzden diyor ki her ne kadar bu görüş ümmette ilim ehli olsun yani alim olsun diyanet ehli olsun bir de ortaya koymuşsa ki benim bilgimi bu Hammar bin Ebu Süleyman Hammar bin bir tarafı yok tamam tabi bu görüş ne akıl Ebu Hanife'ye de ne yapmıştır? Mutlu edilmiştir tamam mı? şimdi dikkat akıyor mütekaddim olan yani eski olan bak mütekaddim olan Kufe, Kufe'nin büyük imamları şimdi Hammad bin Ebu Süleyman Kufe, Ebu Hanife Kufe evde olarak alındı şimdi Kufe evde Hammad bin Ebu Süleyman'dan ve Hammad bin Ebu Süleyman'dan sonra ne olarak bunu Muciyet-i çünkü onlar Hammad bin Ebu Süleyman'la kullanıyorlar Ebu Hanife de bunu alıyor Hammad bin Ebu Süleyman'dan ve Ebu Hanife ile bu görüş meşrulaşmaya başlıyor çünkü Ebu Hanife'nin etbani çok fazla bu görüş meselesi ve hukuk ehlinin sarı yolu görüşü O yüzden bunu işte millet fukahanın görüşü demiyorum veya kum sevginin görüşü demiyorum Şimdi bak burada dikkat edin Mütekaddim olan yani daha eski olan Kufe'nin büyük imamları Selef'in görüşünde İmza yanıtları yakalım Çok dikkat edin Kufe ehlinin imamı ve yani Kufe ehlinin imamı ve Hammad ibn Ebu Süleyman'ın da şeyhi olan Kufa hem Kufa olanın imamı hem de Hammad ibn Ebu Süleyman'ın şeyhi olan büyük sebep alimlerimizden kim? İbrahim Ennehay'ı ve benzerleri İbrahim Ennehay'ı başka uyumuştur Ebu Halife kimin talebesi? Ebu Halife Ebu Süleyman kimden oluyor bu görüşünün? Hammad bin Süleyman'dan yok ee, şey Hammad bin Ebu Süleyman'dan diyor daha mutlu görüşünde o da bundan peki Hammad bin Ebu Süleyman'ın şeyhi kim? İbrahim el-Nahayı İbrahim el-Nahayı Kufe'nin en büyük imamlarındandır ve Hammad bin Ebu Süleyman'ın da neydir? şeyhidir şimdi İbrahim el-Nahayı ve benzerleri dikkat et görüşe karşı yani bu Hamad bin Ebu Süleyman'ın bu görüşüne Ebu Hanife'nin bu görüşüne karşı en şiddetli olanlardan bir tanesi öyle mi? Subhanallah açıldı birisi geliyor sana bir mevzu da anlaşıyor manasını diyor ki iman kalbi ve tatlı dilleri var neden? bizim alimlerimiz var kim bu alimler? Hamad bin Ebu Süleyman kim bu Hamad bin Ebu Süleyman? Kufe'nin büyük alimlerinden Hamad bin Ebu Süleyman'ın talebesi kim? Ebu Hanife bu da büyük alim Kufe'nin alimlerinden vakıf oldu diyoruz Hamad bin Ebu Süleyman'dan sonra soruyor tamam mı? sana bunu yaklaşıyorlar bunun çökertilmesi nedir? evet o zaman hiçbir bu o mürciyelikle alakası yok bak o imanın tatminmesi yani bir insan bir insan babanın tercih şükür değildir derse bu görüş mürciyelikle alakalı Şimdi Allah Allah Şimdi yaptı ya Kalbinin bir gün de Böyle tevkif tevkif Onlarla tevkif söylüyoruz Bak bir insan Böyle tevkif Bir insan Eğer namazın tartışır değil böylece O insanın neden doğrudur dediğine eğer mahtar delalet etmedi o yüzden doğrudur derse bu doğru gösterdi ki Söyledikleri Söyledikleri Söyledikleri Neyse alası bir hal buna söylüyorum tamam mı? Yani kişi şey, e, namazın gayesi değildir dedi neden değildir eğer mahtar buna yararlı şey derse bunda bir sorun yok böyle hükümetin bir görüşüdür tamam ihtilafın görüşüdür geçelim ancak bir insan derse ki namazın tarzı küfür değildir küfür olmamasının sebebi amel imandan olmadığı için küfürdür o zaman bunun tabi batıl ister namaz olsun ister başka ibadet olsun sözü otomatikman ne görelim lazım öyle hani şeye göre bir şey olamaz şimdi evde şimdi bak İmam Mali'ye göre namazın tercih mu? İmam Mali'ye göre namazın tercih değil ama bu görüş bilginin görüşünü İmam Mali'nin değil Peki Ebu Hanife'ye göre namazın tercih mu? değil Peki bu bilginin görüşünü Evet, namazın görüşü dedim Subhanallah İmam Malik namazın tersi şul değildi dedim Müzdenin görüşü böyle Ebu Hanife namazın tersi şul değildi dedi Müzdenin görüşü böyle Çünkü İmam Malik'e göre anlar imamdan bir ama namaz şudur Anlatabiliyor muyum? Ebu Hanife neden namaz şudur? İşte bazı maslar yapmak Bu hata veya doğru onu konuşmuyoruz Üçünü konuşuyoruz Tamam mı? Doğru veya yanlış Üçünde adamın hata yok Ne bu üçünde adamın evet amel imamdan bir ama bunların müsemmasına şey dahil ama namazın küfrünü delalet eden mahvet veya gelen mahvet sınıfına delalet eden ama Ebu Hanife böyle mi elanlık yani nas delalet etmediği için Ebu Hanife namazın tabi küfürdür hayır ama imandan olmadığı için küfürdür o yüzden Ebu Hanife'nin namaz imandan değildir şey namazın tabi küfür değildir sözü bilgilerin sözü İmam Malik ve Şafi'den bir görüşün namazın tabi şudur doğrudur görüşü Ehl-i Sünnet'in görüşü tamam yani hizmetten Ehl-i Sünnet'ten bir kısmını görüşü tamam Bunun ondan bahsediyorum. Bunun Malik tabi şudur yani sen bana sorarsan benim kalbimin olur gönlümdeki razı tercihim namazın tersini çıkıyor olduğunda ve öbür sünnetin cümleri de görüştür ama öbür sünnetin arasında ıslah var herhangi bir görüşü tercih eden verilemez ama Ebu Hanife verilmiş çünkü Ebu Hanife işte e, neden küfürdeyildir dediği belli değil mi? tartışılmıyor bu uzar bir anda buna Resulü'nü gördüğünüz zaman da denge olmuşsunuz tamam mı? Merak etme Allah'ın izniyle çok kaçırıyorsunuz bu da kaçını yaptı 10 bölümden alındı Allah'ın izniyle Hazreti 80 dersler olsun Müzdeki tavsiyeler bu şekilde böyle belki 2 sene kadar ama tabi bununla beraber iman yolunda şu öğrenmiş olduğunu anladın mı? Çok saygı kural öğrenmiş oldu bu ilim yani bu hani iman ne zaman bitecek mevzu gibi bu din akıl da yani bu ilim bu ilim olacak duymuyordur alamıyordur bak bunu dedim yani hani işin abartılı kısmı da şey bahsediyor yani bütün davranışlar şimdi bak bunlar hepsi şimdi belli kenarına oturmadan bazı söyleyeceklerin bunu anlaşılmayabilir o yüzden sıralamayı takip edelim sadelerim bunun hepsi de öyle bir şey Şimdi sen bunu böyle söylesen tezgahın Kur'an görebiliyorum sana Diyorsun ki Ebu Hanife'ye göre namazın iman etmiş namazın terki şudur mümkünün görüşü İmam Mali'ye göre namazın terki şudur mümkünün görüşüdür bir de doğru sünnetten bir kısmını görüşü evet Böyle onları da konuşuyor onları da konuşuyor bunun bunun şeyden de tamam Şimdi ne dedik? Bakın ne dedik? Hammar bin Ebu Süleyman için kufra Ebu Hanife çözdü Ebu Hanife yani Hammar bin Ebu Süleyman ünlü hakkında ortaya koyduğu bir bidatı Hammar bin Ebu Süleyman ele aldı şey e, Ebu Hanife ele aldı ve benimki yok ve onunla beraber öldü ama dikkat edin her ne kadar kufra bu görüşe bir görüş kurtarın tartına kurtarın bir görüş artana ee, Hammad ibn Ebu Süleyman'dan daha önce olan daha eski olan Kufa ehli tamam mı? bunların arasında Kufa ehlinin imamı olan ve Hammad ibn Ebu Süleyman'ın da kendi şeyhi olan çok en büyük şeref alimlerinin arasında yer olan İbrahim Ennehay'ı ve benzerleri bu görüşe yani Hammar İbni Ebu Süleyman'ın evinde bu görüşe ki bunun aslında daha bunun aslına baktığında daha şey dayanır ama bu görüş kalıbıyla Hammar İbni Ebu Süleyman'ın görüşü bu görüşü en, en karşı en şiddetli olanlardan bir tanesi İbrahim'den nasıl görüyor musun? Hammar İbni Ebu Süleyman'ın hocası olan İbrahim en nasıl Hammar İbni Ebu Süleyman'ın bu görüşünü en şiddetli olanlardan bir tanesi hatta ondan önce İbni Mesud radıyallahu anh bak daha önemli ismin yani İbrahim Emre Hayır ve onun eshabı ve sayfa kime denir? İbn-i Mesud'un eshabına denir İbn-i Mesud'un eshabı ircayı zemmeden ve ircaya muhalefet eden ircayı ircaya muhalefet eden bunun en şerlerinde şiddetlerinden e, bir bunlar bak nasıl Kutlu'nun Hammad'ın ve Hüseyin'in Ebu Hanif'in bu görüşünü çekersin yani insanların alıp ziyaret edilir düşün bunların şeyhi var Hammad bin Ebu Süleyman Hammad bin Ebu Süleyman benzerleri hatta daha önce İbn-i Mesud ve ashabı İbca'ya karşı en şiddetli insanlar tamam ancak tabi dediğimiz gibi öyle Hammad bin Ebu Süleyman burada kimin muhalefet etmiş oldu hem oradaki İbrahim Annahari hem Selef'in muhalefet etmiş oldu esas anlamı üstünden bahsediyor sonra akıbı ne olur sonra Ebu Hanife bu mezhebi taklit etti yani Ebu Hanife'nin bu mezhebi taklit etmesiyle ne oldu biliyoruz bu mezhep şöhret kazandı dikkat et Hammar İbni Ebu Süleyman tamam bu kırılmalar oldu bir hareketlenme oldu ama daha çok ne oldu Ebu Hanife'nin e, Hammar İbni Ebu Süleyman'dan alarak bu görüşü farklı görmesiyle bu görüş artık ne oldu Şöyle kazanmaya başladı çünkü Ebu Hanife'nin daha çok bundan dolayı Ebu Hanife'nin birçok eshabı aslında bu görüşü desteklemeye başladı bunun eşyaya bakarsan işte e, yani ashabı noktasında Ebu Hanife'nin ashabı noktasında makalatında bunları belirtmiştir İbn Azim Hüsal'da belirtir hatta İbn Ebu'l Bahar Ahavi Şarih'in Şirabur Abat'ın Türkçesine baktı değil mi biliyorsun Ahavi İbn Ebu'l Hüsal'da bakabilirsin yani mümkün mümkün hatta bu, bu görüşe İmam Tahavi e, yani hatta bu görüşte vardı hatta bir görüşe yani İmam Tahavi bizzat kendi akidesinde yer vererek destek vermiştir değil mi? İmam Tahavi de çünkü Ebu Hanife'den tabi'ndendir yani gelir o e, ekoldan gelir o, o da kendi akidesinde bunu destek vermiştir o yüzden İmam Tahavi'nin liman hakkındaki görüşünü karar Yani tamam hatta fıkıhta Ebu Hanife'nin mezarından olan bazı eşyalar var şimdi eşyalar genelde e, şeyden işte fıkıhta daha çok e, İmam Şafi'ye vesaire ancak tabi bu demek ki yani her, şa her eşyayı Ebu şey, İmam Şafi'ye verir bu şartlı ki şey, böyle de olmamıştı tabiinin fıkıhta Hanife olup hatırlı eşyayı olanlar var tamam mı? E, fıkıhta Ebu Hanife'nin mezarından olan çok aşağıda bu görüşmeleri kabul edilir mesela şahı cevhereye bakabilir böyle böyle Hani bir de böyle böyle böyle öldü Geldi Bu görüşün Ebu Hanife Rahimullah'ın mütleti ahi Senin alındaki şey işte, Yani Ebu Hanife Bu görüşün mütleti yani iman evet amel imandan değildir görüşün Ebu Hanife Müşrik'i meşhur yani ilim evliliğinde bu meşhur ilim evliliğinde bu meşhur bunu ondan Ebu Hasan el-Eşhari makalasında sonra ne bileyim e, İbn Hazım kitabında İbn Ebu'l-Ebu Tahavi şerhinde hatta İmam Tahavi'nin mukaddimetine bak yani İbni Ebu İzmir'in yazdığı şerhin kısmı İmam Tahavi'nin bir lafızlarının mukaddemesine bak der ki bu akide Ebu Hanife'nin işte Muhammed bin Hasan Şeybani'nin vesaire e, akidesinde diyor tabi akideyi zikrederken iman kısmında işte e, zikrediyordu akideyi anladın mı? o yüzden Ebu Hanife'nin bu görüşü yani Ebu Hanife'nin bu görüşün Ebu Hanife'nin söylenmesi bu tarafından düşün dediğim gibi bu haftanın eşari makalarında e, ondan zikreder e, işte İbn-i Hazreti Tanrı'nda zikreder vesaire dediğim gibi yine İbn-i Ebu Tahavi Şahı'nda ve diğerleri zikretmişler bunu hatta İbn-i Teymiye'nin aklı kelamının zahiri de buna delalet ediyor yani Ebu Hanife'nin böyle söylemine delalet ediyor Allah'u alem Allah'u alem İbn-i Teymiye'nin selamını okutan İbn-i Teymiye'nin lafızlarını okutan İbn-i Teymiye'nin selamının da zahiri Ebu Hanife'den bu görüşün sabit oldu tamam mı? Evet, hatta eş eşarilerden bir kısım selamcılar da Ebu Hanife'nin kitap mesela Beyzudu gibi Semerkandı gibi mesela Hanife'de ve başkaları da yani baktığımızda bu kadar bir toplum yani düşün e, niye işte Ebu Hakkı'nın Esra'yı makalında söylemiş Hürmüstem'in e, Ünlü Ebu'lis Tahavi şartında söylemiş İmam Tahavi Bilden kendi metninde söylemiş İbn Hazm'ın kitabda söylemiş İbn Teymi'nin kelamın zahiri böyle e, ne eşyalarının bilim gibi bir kısım kelamcılar bunu Eban'ın söylemişler vesaire yani, bu ilim özgürlük hakkında meşhur Eban'ın adeti tamam mı? bu meşhur dediğim gibi kelam cilardan yani eşari kelam cilardan düşün ki bunlar öyle bir şey okumuyor burada böyle gibi temel kandı gibi yani başkaları da var bunlara kimse yokmuşlardır hatta Ebu Hanife'ye nispet edilen Ebu Hanife'ye eserinde diyor ki Ebu Hanife'ye Ebu Hanife'ye eser var Ebu Hanife'ye nispet edilen orada diyor ki El-İman ikrarın bil lisan ve tasdikun bil kelam İman lisan ile dil ile ikrar etmek kalbine ne yapmak vaktiyle de ülkeler kimi vaktiye Ebu Hanife'nin bu hatta bu eser Ebu yani e, bu yani bu eser Ebu Hanife ile sorumlulukları bulmakta kalmamış bazı Hanife fukahaları bu eseri şart etmişler Ebu Hanife'nin sorumlulukları bu vaktileri Hanife fukahalarının bu vaktileri bunu ancak tabii ki bir şey var şey bu eserin Ebu Hanife'ye müstesinin doğruluğu Allah'a tamam katlı doğruluğu tamam vakıya doğru yaşar var bu Ebu Hanife'ye müstesinin hatta Hanife'nin fukalarından bazıları bunu çok kabul edip bunu şart vermişler önem vermişler şart düşmüşler buna tabi bu eserin dediğim gibi Ebu Hanife'ye ancak bu eserin Ebu Hanife'ye müstesinin doğruluğu ihtimalleri Allah'a yani daha çok bahse ihtiyaç var ya işte, işte dediğim gibi yani baktığın zaman o ashabdan yani o ekolden bunlar zikrediyor yani Ebu Hüseyin bir de işte iki kadın da Ebu Hüseyin böyle bir bu şekilde değil mesela baktığın zaman İmam Bukhari Hanif ediyor tamam İmam Bukhari Hanif ediyor akide yazarı başında söyler şey mesela ne der işte bu Muhammed'in şeybani veya diğer talebeleri vesaire bunun için Ebu Kut'a bile yerlerine gidiyor bunu mutlaka ediyorlar tamam mı? dönemde bunu görüşmüş tabi Türkçesini ona almışlar mı almamışlar mı bilmiyorum orayı hiç okumadım yani Türkçesini hiç okumadım şu anda bilmiyorum ama aslında bu var onu biliyorum okumda ee, e, İbn-i Ebil İbler ki mesela sahabinin metin şahidesi ee, Ebu Hanife ile işte Sedef alimlerinin arasında iman hakkındaki ihtilaf vaktiydi yani farklı bir manasını getiriyor bu hata İbn-i Ebil İbler'i anlayamamış Ebu Hanife ile e, Sedef'in görüşü aynı değil yani böyle sebebin görüşü arasında itilaf vakti itilafı bakın manevi itilaftır itilaf açıklanır işte anladın bana çok mu aklına düşünmez dedi anladın mı? işte bunlar hep ne yapmış? misal olmuşlar şey anladın mı? Ee, şimdi bunun gibi e, Allah-u Alem e, Rasulü'nün Ebu Hanife nispetinin e, ne kadar şey oldu hatırlıyorlar konusunda devletlerin haline kadar bir görüşün Ebu Hanife'den subutiyetinin yani Ebu Hanife'den tabi bu görüşün subutiyetinin zayıf olduğunu söyleyenler olmuş olmamış değil yani Ebu Hanife e, bu hiçbir zaman söylememiştir veya dönmüştür şeklinde anlatabiliyor muyum? söyleyenler olmuş tabi mesela Evgi gibi mevakasında söyler mesela Evgi gibi mesela Evgi gibi söyler veya ne bileyim Bagdadi vermiş olarak usulü dinle Ebu Hanife'nin bu görüşü var. bu görüşün Ebu Hanife'nin kabul etmiyor yani Ebu Hanife'nin olan bu görüşün onlar kabul etmiyor Ebu Hanife'nin nispetini inkar edilmiyor çünkü bu e, yani Bağdadi veya başka da bir karışı da var Mevvan Temiz'in inkar ediyor ama meşhurluğu unutur da açıklarını bunun aktabını birçok kişi başından pahalı olmak üzere bunu biliriz olmak üzere başkaları da var vesaire ve fırkalardan muhafazadan birçok insanın Ebu'an Temiz'in olmak üzere meşhur o yüzden Allah'u alın tabi katli söylemeyiz de razı olan görüş ve Ebu'an Temiz'in tahmin olan Temiz'in ki önemli altıncı ve son görüş bunda çıkmıştır dersimizde de inşallah haftaya e, ve haftaya müsaade olamayacağım bir dahaki haftaya e, kaldığımız yerden devam edelim şimdi şimdi altıncı ve son görüş haricilerin yanında görülmüş bunlara göre iman ne? söz olsun, amel olsun, intizar olsun Allah'ın kulları üzerine fark her şeyin içinde tamam mı? dikkat et bunlara göre iman ister söyle olsun fark etmez amel olsun ister olsun hangisi olsun Allah Azze ve Celle'nin kendi kulları üzerine farz olarak kıldığı her şeyin ortasını şimdiye kadar çok güzel değil tam e, kapsayıcı olmasa da genel olarak ancak şahit bunun bir kısmını dert ediyorlar bu kişinin müminliği diye bir şey kalmış yani bunlar o zaman ehl-i sünnetiler de mukayyer oluyorlar muhafaza ettikleri yer ehl-i sünneti iman kaybeder bir beytler ağlarlardan bunlar diyor ki evet doğru iman kaybeder bir beytler ağlarlardan e ne farkımıza bize göre iman artıyor işte bunlara göre iman artmaz ve ekşir o yüzden ne diyorlar iman da artma ve ekşirme o yüzdana göre bizi giderse çözüm olur zaten yücelerle hayallerin ortak büyüklükleri nokta var ama ortak büyüklükleri noktadan ayrılıyorlar burası çok ilginç bak şimdi yücelere göre e, ve haricilere göre iman bir bütündür yüzlere bölünmez ama bize göre nedir iman e, işte şubedir kalbi ortaklıktır hülle itirazı azmalarla amel ama bilgilere göre ve tam onların zıttı olan haricilere göre iman nedir? bir bütündür bizlere dönüyor o zaman haricilerle mücreler neyde ittifak halindeler imanı bir bütün olup bizlere bölünmeyeceği noktasında ne ittifak halindeler bundan dolayı hariciler nedir? iman bir bütün olduğu için hızlı giderse ne olur? hızlı gider yani çarpılır bir ihtimal edelim o bizim çarpılır diyorlar ya tam tersi diyorlar iman bir Müslüman olduğu için birazcık kalırsa yani imandan bir onlara kalırsa bütünü vardır ona göre geliyor anladın mı? o yüzden ikisi arasındaki mukareme oluşumluk ile harici arasındaki mukareme yolunda bak mesela maalesef bundan İbn Hacer Rahimullah Fetih Daire'de bu hataya düşmüş diyor ki İbn Hacer Selefe göre yani ehl-i sünnete göre iman Selef anlamına göre iman Kalbire tasdik, dille ikrardır Azada ile ameldir Ama azada ile amel imanın kemal şartıdır Sıfat şartıdır yani olmasa da olur Anladın onlarla bir şeyler hakkında hariciler hakkında arasındaki fark ise hariciler ameli imanın sıfatından kalmışlardır öyle sünnet ise kemalinden kalmıştır yani ne demek Haricilere göre amel imanı sıfatından yani amel yoksa iman yoktur otomatikten adam kafir olmuştur ama için de göre hayır hiç amel olmasa da iman vardır bunlar yok yok yok selefe göre ne kadar Yok Yok hatalı olduğunu söylüyor tamam mı? yani İbn Hacer de bu hataya düşmüştür böyle tekrarlayayım İbn Hacer'e göre İbn Hacer şimdi anlatır mesela şeye bak mesela Bukhari'nin iman bölümüne bak öyle tarifleri şan ederken bunu söyler tabi Türkçe çevrende var mı bilmiyorum vardır Allah alem yani çünkü Türkçe çevren de mutlaka maalesef insanlar onu da böyle şu an bilmiyorlar yani Türkçe çevren de mutlaka ama Allah alem büyük ihtimalle bunu almıştır yani tamam öğretmenler için bunu almıştır yani şimdi bak Fasillariye baktığında İbn Hacer anlatırken veya işte hariciler ve ehl-i sünnet arasındaki farkı söylerken şunu söylüyor ehl-i sünnete göre amel imandan şey ehl-i sünnete göre iman kalb ve tatlı dille öter arzalarla ameldir keza haricilere göre de kalb ve tatlı dille öter arzalarla ameldir sonra diyor ki aralıklarındaki fark şudur haricilere göre amel imanın sıhhat şartıdır yani olmazsa olmak şartıdır ehl-i sünnete göre ise amel imanın temel şartıdır yani ne demek amel yoksa iman kamil değildir ama iman vardır böyle bir şey yok eğer zahiri amelin bütün insanda yoksa insan kafirdir öyle düşünmek imana girmemiştir Her şey imanla çıkmıştır şey. o yüzden buraya dikkat edin o yüzden diyor ki İbn Hacer orada farkın farkı belirtmede ifade edemiş, yok edememiş asıl dakik fark şudur bir insan derse diyorsunuz ki öyle şimdi kadar iman kalb ile tasdik dil ve azalarla amaldır harbiler diyor ki aynen kalbiyle ile tasdik dil ve ekran azalarla amaldır nedir kimin onlar arasında sen ne diyor dinle onlar arasındaki fark şudur bu amel imandan da diyoruz hariciler de amel imandan diyor ama bize göre iman artırır artar ve eşilir haricilere göre artmaz ve bundan dolayı harica bir insan orayı terk etti hemen ne oldu? bir insan ana babayı terk etti ne oldu? neden çünkü iman bölünüyor onun için de kayıyor bana değil tersi kafirdir amel ve tersi kafirdir görülen özet öyle şeyleri kaldırmanın tersi kafirdir sen bana bir söyle ben sana hüküm veriyorum eğer sen bana amelleri arasında yoldan uzak yolda şey kaldırmayı terk etmeyi soruyorsan ben diyorum ki onu terk etmek kafede eğer sen bana özgür soruyorsan benim profesöre terkini bunları soruyorsan ben sana terkini Allah'tan korkmayı soruyorsan bak o da bir hamur kalbi hamur diyorsa o da bir hamur bak onun terkini kime anlıyor tamam bunları zaten ilk mukaddime kısmında tartışıldı anlamıştık o yüzden diyorum ki halilerle şey arasında ölçüm arasında fark verir tamam ee, o yüzden bunlara göre yani e, altına göre haliler ve mutluluğuna göre bunlara göre minnete olsun onlar olsun fark etmez itiraz olsun Allah Azze ve Celle'nin kulları üzerine fark kıldığı her şeyin şayet bir, bir, yani bu kişinin mümini diye bir şey olmaz mümini diye bir şey e, anlamıyla yani milli diye bir şey kalmıyor bilakis külliyen imandan çıkarılıyor ancak dedik ya bu altıncı görüş kimin görüşü de hariciler ve mütedelere göre şimdi buraya kadar anladık ya ancak haricilere göre bir insan kafirdir mütedelere göre mütededir fi menziletin beynel menziletindir yani iki yol arasında bir yol şimdi altıncı görüşü bunlar her ne kadar haricilerle mütevelerin ortak görüşü olan istektir de aralarında hiç fark yoktur demek değil aralarında fark tamam hiç de imanın tarzını aynı yapıyor diyorlar ki evet iman Allah ve Celle'nin farklılığı her şeydir evet ancak bildiğin insan fark edersin yani mesela e, şahidin insan bir kısmını fark ederse ne olur? Bildiğin bir şey kalmaz ikide diyelim evet, müminli diye bir şey kalmaz da ne olur müminli kalmayan e, iman ne olur yani müminli kalmayan insan ne olur kafir ama işte ikisini söylemiyor ne diyor diyorlar ki ikisini müminli kalmaz ama sonuçta farklı diyor ne diyorlar bunlar haricilere göre müminlik kalmaz o zaman ne olur kafir olur müntebilere göre de evet müminlik kalmaz ama kafir olur takip edemeyiz ne dedik menziletin fi menziletin beynemliyiz iki yol arasında bile iki yoldan kasıtlıyız iman ve küfür arasında bile tamam peki ahiretteki kısmını görünce insan peki ahirette ne olur yani tamam haricileri görebilir insan kafir e, kafir de ahirette ne olur öbürü e, cehennemde kalır e, peki en mümkünse şey size göre bir insan dünyada kafir olur mümin de değil mümin de kafir arasında diyor peki ahirette bunun hakkında olacak işte bu da yine haricilerle ne yapıyorlar aynı görüşü belirtiyorlar yani sonuç olarak bunu aynı söylüyorlar ne diyorlar evet size ödedi cehennemde anladın mı ve en son e, hariciyle e, lafı değişikliği dünyada lafı değişikliği var yani şöyle toparlayacak olursak bunlara göre iman Allah'ın farkında bütün şeylerin orta çıkıyor değil mi? Evet. orta çıkıyor peki bu orta çıkıyor ee, yani bu farzlar bu orta çıkıyor toprağın içeren bir farzlar ee, bir kısmının terk edilmesi bir kısmının terk edilmesi kişi ne yapar? ne yapar? Peki ümumi alınan bu insan ne olur? Hariblere göre kafir olur. Mütefirelere göre iki yol arasında bir yol. Peki tamam bunlara dünyada iki yol arasında bir yol olur. Peki ahirette ne olacak? Harici yol çok açık. Çünkü hariblere göre kafir olduğuna göre ahirette ne olacak? Öyle bir yanında. Mütefirelere göre şeye göre burada da evet burada da haricilerin muhtemelen biz de diyorlar öyle bir canlıda şey. o zaman arındaki bir fark var ne? dünyadaki isimlendirme farkı var işte fitala baktığın zaman sonra hatta onların mesela e, şeyler var mesela e, şap usulü kamca e, e, kimin değişimi Hacı Abdülcember'in müdürlerinin zamandaki büyük halinde baktığı zaman kendi sıralında görürsün dışarı uçuyor Kadı o zaman mütezileler kendi aralarında akıyor şimdi burada ince bir nokta varmış şimdi bak bunların tarifini 10 dakikadan inşallah kalır bu şimdi mütezileler kendi arasında ne olur gerekiyor yani rüya hadisler kendi aralarında bir tarif yapıyorlar ne bunlar bunlar Allah'ın farz kıldığı her şeyin içinde doğru mu? ancak bak mütezireler kendi aralarında nafileler imandan mıdır değil midir noktasında tenakuz ve ihtilaf içinde olmuş tamam farzı anladık iman ne? Allah'ın farz kıldığı her şey ama nafileler imandan nur verilmiş işte bu noktada mutazileler kendi aralarında ıslah ve tenafir çıkıyorlar mesela Ebu Ali Zübdü'ye göre bu mutazilelerden veya Ebu Hişam'a göre bunu ve bunlardan bir gruba göre nafileler imandan dönülür mesela Ali, Ali Zübdü'ye kimdi mesela geçen dersayda söyledik Ebu Hasan'ın Eş'ari ilk döneminde kimdi mutazileydi onun üzeri de var tamam mı? Basra'nın en büyük müdevri alimlerinden Ali İbn İşte bu e, bu müdevri olan Ali İbn göre yine Ebu Hüküm'e göre bu da müdevri olmuş alimlerindendir ve bir grup e, müdevriye göre daha nedir? Münafıdeler ne akıl? İmandan değil bir de Ebu Zeyl e, Ebu Zeyl'in Allah var bu da en meşhurlarındandır zaten müdevri olduğu zaman aslında işte Ebu Hişam Ali Müzündai işte Ebu Zeyl'in Allah Kadir Abdülcabbar bunlar gelecek kişiler varsa günahı böyle e, meşhur 5-6 tane var tamam en meşhur çok var da en meşhurları bunlardır işte Ebu Zübeyir Allah ve bir biriyle göre de mütezirelerden ki bu mütezirenin büyük alimlerinden olan Kazi Abdülcabbar var ya onun da şerh şerh e, usulü hamdesindeki tabiridir Adnan evet bu görüş hatta mezheplerinde sahih olanın da olduğunu söyler ne diyorlar bunlar bunlara göre nafiyeler imandan dolayı o zaman baktığımız zaman işte Ali Yüzgüldar olsun Ebu Hişan olsun bir grup mutluluk ne yapıyorlar? Nafileler imandan değildir diyorlar Ebu Hüseyin Allah olsun ve benim gibi Kadı Abdülcabbar olsun ki Kadı Abdülcabbar şöyle usul tam sorumda der ki bizim mezarımızda sayı olan görüşümüz ve onu tercih etmiştir Kadı Abdülcabbar ve onun tehdit üzerine bakarak söylemiştir ve bir grup müddetine daha ne demiştir bunlar? bunlar demiştir ki e, nafileler imanlar değil yani bunları kendi kitaplarında söylüyorlar şöyle usul hamsarın mesela İslam müddetlerinin nadir kitapları gelmiştir günümüzde bunların en tekrar varlardan bunlarından bir tanesi olan Kadı Hamid Cebbar'ın usulü hamsarıdır kesinlikle bir alama öyle şimdi konusunda olmuş bir alama hatta ilim talebesinin yeni ilim talebelerine hatta bir mesafe kat etmiş dahi olsa ilim talebelerinden bu kitabı okumak tavsiye edilmez yani tabi Allah kullan adam şüphe içinde olur o yüzden sağlam bir temel almak lazım akidede böyle sayıda tüm kitaplarda diğer mevzularda ki hatırlıyor musun kitapları okuduğunda şüpheleri def edebilirsiniz ve bu kitapları okuduğunda tavsiye edilmez ağzından hep mevzu kitaplarını da açıklamışsınız hatta kadir ediyor ala alimlerden imanlı da bunların bir görüşlerini tamam mı? tamam tabi kitapları dışında bir de Hacı Ağabey ile alama şeyler tamam haricilere gelince peki hani nafilelerin durumunu imana göre durumunu tamam mı? anladıklarında bunlar hani mütedeli haliler dedi ya Allah'ın mahsudu şeylerdir hep nafiyeler mütedeliler aralarındaki bölümünü anlattıkları halilerin nafiyelere bakışları bakışı nedir? imanın müslümanın haliler diyor ki yani her ne kadar akıya bakışını bir adı kadar her ne kadar İbn Hazım kitabında olsun veya El-İnci İbn Hazım'a göre veya El-İnci'ye göre her ne kadar hariciler nafileleri imana topluyorlar kadar ancak Allahu Alem meşhur olan haricilere göre nafileler imandan doğdular tamam var ha, e, ibadiler var vesaire bak ona kısaca değinmiyorum bak şimdi şimdi Hazara olsun zaten Rolleri Hüsran talebe olmuyor sen zorlayacaksın ki yani ve bu yaşamdan en büyük etken talep olmuş şimdi bak şöyle bir şimdi Mutluluğu anladın mı? Şimdi haricilere gelince Şimdi İbn Hazım olsun Mesela El İlgi olsun veya başkaları var yani. Bunlara göre hariciler nafileri imana sokuyorlar Ancak Allahu Alem meşhur olan harimlere göre nakile imanlandırır ne demek şimdi ben bundan yani bir müddet önce bir şey değil değil ama Allah-u Alem meşhur olan görüş burada haricilere göre nakile imanlandırır çünkü ben harici ibadi olan Ebu Ammar el-Muzibine baktığımızda minnet görürüz anladın mı? çünkü eğer bir fırka hakkında bir görüş ortaya konuyor başkaları tarafından ve o fırkanın kendisi de o görüşü ve görüşü asıl kim alır o fırkanın kendi söylediğini kendi hakkında söylediğini o zaman başkaya söyledim ya İbn Hazım ne yapar mazlum merkezle kişilere arar belki de o kabuldendir anladın mı o yüzden baktığımız zaman harici ibadet olan ilgimize kadar da gelmiş olduğu ibadetinden mesela anlamdadır bunları bu kısmını kuşatmışlar hatta bunlar zamanda şeklinde münazara özgürlükler yapıyorlar uzun hikaye ama hikayesi aramızda mağazada bunlardan münazara münazara tutuyorlar tüm dünyanın önünde televizyonlarda sonra bir şeyler oldu sonra kendileri reddetti böyle uzun bir hikaye ala kulli hal tabi merak ettiysen anlatın yani şimdi ibadeler var anlam kısmında tamam Bunlar hala yaşıyorlar bunların e, kendi aralarında şeyler kullanmışlar gözü açık bir kadın bile bulamaz gözü açık bile bulamaz o kadar yaşıyorlardı bunlar hala günümüzde yaşıyorlar ve ummanın %99'u da yani oraya şey koymuşlar kendilerine bir şeyler kaynatmışlar halifeleri de var Ahmet e, Halil Abdullah Halil Ahmet hatta şey yazarsan mesela klavyen falan Arapça yazıyorsa e, mesela yazarsan Halil Abdullah Ahmet diye onların şu anda dünyadaki şehirlerinin bazı şehirlerinin tepki derslerini görebilirsin Arapça da Arapça bir hal bunlar meşhur oluyor Arapça, Arapça yazıyor mu? Tamam Görürsün şey böyle beyaz sakallı vesaire Onların var mesela Hatta yazdığı kitaplar Öyle sünnete radyo işte e, Yazdığı kitaplar var Mesela açık açık şeyler işte e, Ahirette Allah görülmeyecek Ondan sonra büyük mevsimlere de bir cehennemde kaldım Vesaire vesaire böyle vesaire şey şimdi bu e, ibadeler günümüze kadar gelmiş bunun haricilerin bir koydu işte bu harici olan ibadi var Ebu Ammar Elimizin baktığımızda bunları görüyoruz mahvede imana ama e, genel olarak anlaşılır inşallah Allah'ın olsun fırkaların görüşleri gitti önümüzdeki aklın itibaren başka bir yolda imanla alakalı dersimizde kaldığımız yerden devam ediyor e, Allah'ın adını